tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-waqi'a katika jana tulisimamia katika aya nambari 37 na leo tunaondokea katika aya nambari 38 lakini kabla hatujaondokea hapo itabidi turudi nyuma kidogo kuanzia aya wama'in maskuba <clears throat> na watakuwa na maji ambayo yalikuwa yanamiminika au yanatiririka pasipokuwa na ukhdud mifereji inayoongoza yale maji katika aya hii kuna mmoja katika wasikilizaji darsa baada ya darsa alinijia akanambia kwamba nilikuwa ninasoma kimakosa kwa hiyo kwa sababu mimi sikuwa ninakumbuka akanambia ya kwamba wewe ulikuwa unasoma ma'in maksub badala ya ma'in maskub kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo alinikot basi ni kweli itakuwa nimesoma kimakosa lakini sikuwa nimetanabaha hilo kwa hiyo kama itakuwa ala sabili almithali kuna ile hali ya e, ulimi kuteleza e, lisanu sabaq basi inawezekana ikawa pale pale katika muda ule uh, ukamfahamisha mtu kwamba hapo unasoma kimakosa uh, kuliko ukasubiri mpaka mwisho wa darsa ndio unakuja kunambia kwa hivyo ikitokea kwamba itakuwa nimefanya makosa katika kusoma basi unanikumbusha tu ima labda kama huwezi unaweza ukaniandikia kikaratasi eh, hiyo aya unaisoma kimakosa wa ma'in maskubin na maji yanayomiminika kwa maana yajri fi ghairi ukhdud katika baadhi ya mambo ambayo watakoyapata hawa wasabiquna sabiqun wa fakihatin kathira na matunda mengi la maqtu'atin wala mamnu'a matunda hayo hayakatiki na vile vile hayakatazi kama tulivyosoma jana katika matunda hayo ameandika bilkathir kwamba yatakuwa na rangi nyingi kabisa miongoni mwa rangi hizo zitafika hata sabini lakini kila rangi linakuwa katika mahala pake nam katika aya nyingine ambayo tulizungumzia jana wa furushin marfua na vile vile kutakuwa na ile hali ambayo ya wanawake hao waliotukuzwa wanawake hawa kwa mujibu wa tafsiri wanasema wanazuoni ima ni wanawake hawa duniani ambao wameingia peponi au wanawake wale wa peponi au wanawake wote wawili yani mahulaini pamoja na hawa ambao wa duniani lakini wakawa kesho wameingia peponi wa furushin marfu'a na wanawake vile vile waliotukuzwa akasema Allah subhanahu wa ta'ala inna ansha'nahunna tutawaumba inshaa kwa umbo lilokuwa bora zaidi kuliko lile la mwanzo kwa maana ya kwamba kama walikuwa wanawake wanaingia katika hali ambayo ya uzee basi hawatozeeka kama tulivyoona katika riwaya e, ambayo bibi mmoja mtu mzima alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba amwombee kwa Allah amuingize peponi bwana mtume sallam akamwambia kwamba peponi hawaingii vizee wani wakongwe bibi yule fawallat tabki akaondoka analia lakini mtume sallam akamwambia mwambieni yule mama bibi mtu mzima ya kwamba peponi hawatoingia katika hali ya watu wakongwe kama vile alivyo bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anshanahunna inshaa eh, tutawaumba katika maumbo yaliokuwa bora zaidi kwa hivyo hatoingia peponi mtu mtu mzima kazee kabisa anasema Allah subhanahu wa ta'ala faj'alnahunna abqara na tutawafanya wanawake hao wawe ni ni bikra faj'alnahunna abqara wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala katika hadithi ambayo ilipokewa ya Abi Huraira amesema kila ya Rasulullah palisema kuulizwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hal nasilu ila nisaina fil janna je tutakutana na wake zetu peponi yani waume wataweza kufanya tendo la ndoa kwa lugha nyingine katika hizo pepo qal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam inna rajula ama hakika mtu wa peponi la yasila fi yawmin ila mi'atin adraa ni kwamba ataweza kukutana katika tendo la ndoa na wakeze basi ila yaumin kwa siku moja ila mi'atin eh, eh, eh, eh fi yaumin kwa siku moja fi yaumin ila mi'atin adraa yani adraa kwa maana ya bikra kwa hiyo anaweza kukutana na wanawake bikra eh, kwa usiku wa mchana mmoja kwa siku moja tu mia moja hizi ni baadhi ya neema ambazo tutakazozipata wale watu wanaume ambao wataingia peponi kwa sababu wanawake watakuwa faja'alnahunna abqara tutawafanya ni bikra na sio suala la duniani ina maana mwanamke akishakuvunjwa bikra inakuwa habari zimekwisha lakini kwa akhera itakuwa ni bikra yenye kuendelea na mwanamme atakuwa na uwezo wa kukutana na wanawake hao mia moja kwa siku moja ni kuonesha kwamba hakutakuwa na vumbi la Kongo hakutokuwa na Viagra hakutokuwa na Alkasus hakutokuwa sui na vidini na vidugosha gani mtu anakula kula kula kula sana a ah, ah. <laughs> wanawake mia moja yani mtu mtawalia hii ndiyo neema ambayo wanaume wengi wana, wana, wanapata, wana, wanapata ukakasi hapa duniani. Akifika umri fulani, basi mambo nyumbani yanakuwa tena sio mazuri, mpaka apate vitu vya kuboost, lakini kesho akhera Allah Bwana Mtume anasema kwamba la yasla fi yawmin ila mi'atin adra faj'alnahunna abqara, tutawafanya kwamba wawe ni bikra urban atraba wawe katika hali ambayo wanawake hao wenye kupendana na waume zao atraban walokuwa na umri uliokuwa sawa hirimu moja pamoja na waume zao kama ambavyo e, tafsiri nyingi zimekuja anasema ibn Abbas radhiallahu anhuma yani fi sinni wahidat mke na mume watakuwa katika umri uliokuwa sawia ambao mara nyingi E, imeelezewa kwamba umri wao itakuwa ni thalathun wa sana ni umri wa miaka 33 umri huu ni umri ambao unakuwa to the maximum ndio mke na mume wana enjoy ile ladha ya ndoa nam aya inofuatia ambayo ndio tunaanza nayo leo li ashabi yamin haya yote haya yaliyoelezwa katika habari hizo kuanzia e aya nambari 27 haya yote li ashabi liyamin kwa ajili ya watu wa khairi kwa ajili ya watu wema li ashabi liyamin haya yote yaliyoelezewa ni kwa ajili ya watu wema watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea ile idadi yao au wingi wao watakuwa na wingi wa kiasi gani hawa ashabul yamin anasema thullatun thullatun bimaana jamaa au ni adadun kathirun ni adadi idadi kubwa minal eh, minal awwalin miongoni mwa watu wa mwanzo na wa thullatun kwa maana adadun kathir ni idadi kubwa ni aljamaa minal akhirin miongoni mwa watu wa mwisho kwa hiyo kundi hili linakuwa limebeba sehemu kubwa ya watu wa mwanzo na sehemu kubwa yani idadi kubwa ya watu wa mwisho ukisoma hawa as-sabiqun utakuta iko tofauti as-sabiqun Allah anasema thullatun min al-awwalin ni kundi kubwa yani idadi kubwa katika wale wa mwanzo lakini wa qalilun minal akhirin ni wachache ni jamaa iliyokuwa yani ni idadi ndogo katika wale ambao walikuwa wa mwisho kwa hiyo iko tofauti asabiquna sabiqun na hawa ashabu yamin katika idadi ya wakataoingia ile wingi wao tumeelezea katika darasa lililopita nini maana minal awwalin na nini maana minal akhirin nam aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika eh, ka, eh, katika aya nambari eh, 41 ambayo sasa tunaingia katika kundi jingine kabisa eh, kundi la mwisho ambalo ni kundi la tatu anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa ashabu shimal na watu wa shari watu wa ovu wa ashabu shimal na watu wa shari au utasema watu wa ovu ni kundi la tatu kumbuke ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nasema wa kuntum azwajan thalatha ni kwamba akhira nyinyi mtakuwa makundi matatu sasa kundi la tatu ndio la kwanza tushaliona wasabiquna sabiqun la pili ashabul yamin la tatu sasa hawa Allah anasema wa ashabu shimal hawa ni watu wa shari au watu wa ovu anasema Allah subhanahu wa ta'ala ma ashabu shimal basi watakuwa hali gani ma ashabu shimal watakuwa namna gani kama qala ibn kathiri أي شيء أي شيء هم فيه أصحاب الشمال watakuwa vipi ile hali yao watu hawa ambao ni watu wa ovu wa ashabu shimali na watu wa ovu watu wa shari ma ashabu shimal watakuwa katika hali gani ma ahwaluhum hali zao zitakuwa vipi hawa watu ambao ni waovu hali zao ni mambo ya kutisha sasa yani ni mtu ambaye kama atakuwa asikia na yuko katika hali ambayo ya ukati na kati pasipo na kujipendelea nafsi yake pasipo na kujiona kwamba yeye yuko katika upande fulani aya hizi kuanzia aya nambari 42 kwa kweli zinasisimua watu wa upande hawa wa shari hali zao zitakuwa kama zifuatazo ma ashabu shimali watakuwa namna gani na hali gani watu waovu Allah anasema fi samumin wa hamimin watakuwa katika samum muma na samum samum ni upepo wa moto samum ni upepo wa moto na hamim ni maji yachemkayo kwa maana maji ya moto yachemkayo hii inaitwa hamim fi samumin watakuwa katika upepo wa moto kama qala ibn kathir wa huwa alhawaul har alhawa kwa maana upepo alhar wa moto ule upepo unaokuja unakuwa tayari umebeba joto yani umoto hali hii ukitaka kuiona just imagine tu katika kipindi cha hizi siku ambazo tunakwenda nazo joto katika jiji la Dar es Salaam limekuwa kali mno na pengine mtu anataka kulipoza joto hilo kwa kutumia feni lakini pamoja na feni lazunguka spidi ya mwisho bado mtu joto aroa mwili mzima kwa joto ukimuuliza kwa nini si una feni wewe anasema hapana ile feni linatoa hewa ya moto sasa ile hewa ya moto inatolewa na feni katika siku kama hizi za joto Dar es Salaam basi na hawa watu waovu hawa huko motoni watakuwa na watapata upepo ambao ni wa moto ambao unaitwa samum kwa hivyo Allah anasema fi samumin watakuwa katika upepo wa moto wa hamim na maji ambayo ya moto wa huwa almau lharri maji ambayo yalikuwa ni ya moto kwa hiyo moto upepo maji ya moto fisamumin watakuwa katika yani watakuwa watapata upepo wa moto wa hamim na maji ya chemkayo ambayo ni ya moto kabisa isitoshe si adhabu hiyo tu wa dhillin na kivuli ambacho min yahmum, kivuli cha moshi. Na moshi huu mafasirina wengi wanasema ni, ni aswad, ni moshi ambao wenye sifa ya rangi nyeusi. fi dhill wa dhillin, na watakuwa katika kivuli kivuli hicho min yahmumi, cha moshi ambao rangi yake ni nyeusi, kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema E, wa dhilli man yahmum e, bimaana wa huwa ad-dukhan ad-dukhan ad-dukhan al-aswad yani kivuli ambacho kivuli chenyewe kumbe ni moshi uliokuwa ni mweusi wa dhillin na watakuwa katika kivuli lakini si kivuli kile ambacho mtu anapopikwa na joto kali na jua kali akakimbilia katika kivuli cha mti, kivuli cha nyumba, kivuli cha nini, na akapata kidogo afueni, kwamba no, oh, sasa hivi nimepata afueni kidogo, nimekaa chini ya kivuli. Sasa kivuli hichi sicho hicho cha kesho akhera cha watu hawa. Kivuli hicho itakuwa min yahmum, cha moshi, na moshi huo utakuwa ni al-aswad, kwa maana moshi uliokuwa ni mweusi kama qala Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake wa dhillin na vile vile watakuwa katika kivuli min yahmum cha moshi lokuwa mweusi qala ibn Abbas ni dhillu dukhan ni kivuli cha moshi kadhalika qala mujahidi wa ikrima wa abu salih wa qatada wa ghayruhum na wengi wamezungumza hilo kwamba dhilli dukhan kivuli hicho kitakuwa ni kivuli cha moshi akina mujahidi na ikrima na qatada na wengineo wa dhillin na watakuwa katika kivuli min yahmum kivuli cha moshi ambao ulikuwa ni e, yani moshi mweusi kivuli hichi kina sifa hii la baridin wala karim si cha baridi yani kwa maana hakitoi ubaridi wala karim wala kivuli hivi kivuli hichi hakitoi aina yoyote ya ile starehe ani ile mtu ana relax amekaa katika kivuli anasema Allah subhanahu wa ta'ala la baridin kivuli hichi si cha baridi kimaana hakitoi baridi wa aina yoyote na vile vile ni wala karim karim yani mtu mathalan anapewa heshima ya jua kali akamchanyuliwa mwamvuli kwa hivyo akiinuliwa mumvuli ina maana anapata ile hali ya utulivu wa lile joto eh, ndo hii sasa karim maana ile mtu kurelax kupata starehe haitokuweko katika kivuli hicho kwa nini kwa sababu kivuli chenyewe ni moshi mweusi sasa ule moshi mweusi hautoi faida yoyote kwa mtu maye kivuli kile ataweza kuipata kwa hiyo hakuna ubaridi na vile vile hakuna aina yoyote ya kurelax mtu yani kupata ile starehe katika kivuli kile akasema la baridin kivuli hicho cha, cha moshi mweusi si cha baridi na vile vile wala karimin wala sicha cha mtu kustarehe kuponga hewa akawa amepata kivuli katika hali hiyo la baridin si cha baridi wala karimin wala hakitoi starehe ya aina yote kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum sababu yao ya kupata adhabu hizi na mpaka wakatiwa katika kapu la ashabu shimali ziko sababu sababu gani Allah anazieleza innahum kwamba wao kanu walikuwa kabla dhalika yani kabla ya, ya haya kufika katika adhabu hizi walikuwa ni mutrafina mutrafina mumana mutrafin mutrafin kwa Kiswahili tunasema walikuwa wakiishi maisha anasa mutrafin walikuwa wakiishi maisha ya anasa yani ile luxurious life sasa kuishi maisha ya anasa si si, si dhambi mtu anaweza akaishi maisha ya anasa lakini je katika maisha haya ya anasa inakuwaje hivi ndivyo ambavyo vitu vitaweza e, kumfanya mtu innahum kanu qabla dhalika mutrafin ama hakika hawa walikuwa kabla ya hapo yani kwa maana kabla ya kufika hali hii walikuwa mutrafini wakiishi maisha anasa kama tulivyosema kwamba maisha anasa hakuna tatizo katika anasa za maisha lakini tatizo liko hapa ambao wafasirina sasa wamefasiri ai kanu fi dari dunia watu hawa walikuwa katika maisha kidunia ni mutaammina muqbilina ala ladhati anfusihim la yaluuna ala ma jaatuhum bihi rusul walikuwa ni watu ambao wao ni neema zimwafikia walilahi alhamdu kwamba mtu anapata neema lakini ubaya uliokuja ni hivi wakawa wanaziendekeza nafsi zao nafsi mtu inamwendekea hajali tena jambo lolote ambalo lilokuja katika dini na hasa hasa ni kwamba hawayaangalii ma jaatuhum bihi rusul yale waliokuja nayo mitume hawana time nayo kabisa kwa hivyo anaishi mtu katika neema munim kabisa lakini hana mpango wa dini na hili ndio kosa kubwa kabisa inawezekana ikawa mtu anaishi katika maisha ya neema lakini kaielekea dini kwa hivyo huyu hatumuingizi katika gurupu tukamwambia kwamba wewe ni mutrafem ni mtu ambaye unaishi katika anasa anaoishi katika anasa ambaye ataingia katika makosa haya ni yule ambaye anasa akaziendekeza na halafu akaipa dini mgongo akaidharau ama katika tafsiri nyingine ambayo ameelezea eh, Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah yeye akasema hawa mutrafin ni ni watu ambao qad alhatuhum dunya na duniahum maskini dunia imewahadaa na waamilu laha wakaihangaikia dunia kwa hiyo ikawa mtu anaishi duniani lakini dunia ikamhadaa hana habari ya akhira na anapiga spidi kila siku kwa ajili ya dunia hiyo na vile vile fa alhahumul amal an ihsani al-amal na ikawa ni mtu ambaye siku zote hana time ya kufanya jambo la kheri bali kesho kutwa mwaka ujao mtondodoo anakwenda tu hiyo umri mpaka unamalizika alikuwa ati atakufanya mambo mema mwakani atafanya ataswali siku mwakani atafua atakwenda almuhimu hii inaitwa e, al-amal yani al-amal kwa hiyo tafsiri ya mutrafin yafasiriwa ni wale watu ambao wenye kuishi maisha ya anasa kisha wakaisahau dini yao wakapuuza kabisa mambo ya akhira wao wamo katika ile maisha tu ya, ya furaha maisha ambayo yalikuwa ni ya, yani luxurious hana habari mtu na swala na pengine wakiwaona wale ambao walikuwa wanajishughulisha na ibada ni watu primitive yani watu waliopitwa na muda wamepitwa na wakati eh, bado tu mtu aswali swali ati ati anafunga duka akaswali eh, lakini kuna mtu yeye hafungi duka anaendelea na biashara zake sasa hawa ndio wanaitwa mutrafin ni watu ambao waloishi katika maisha ya anasa ikawa ni watu ambao wameneemeka kiasi kikubwa lakini wakadharau dini yao wakadharau mafunzo ya mtume wao na wakaisahau akhira innahum hakika wao kanu walikuwa kabla dhalika kabla ya hapo yani duniani mutrafin wakiishi maisha ya anasa wakanu na vile vile walikuwa yusiruna wakiendelea wakiendelea nini ala alhinthil adhim kufanya madhambi makubwa wakanu yusirun na walikuwa wakiendelea ala aladhim kufanya madhambi makubwa wamefasiri wanazuoni katika alhinthi aladhim katika tafsiri mbili alhinthi aladhim yakusudiwa kwa maana ya dhambi kubwa shirki kama alivyofasiri ibn kathir anasema wa huwa alkufru billahi ni kumkufuru Allah yuhinthi alazim وجعل الاوثان والانداد اربابا من دون الله na mtu akafanya akawachukua kwa maana mizimu masanamu vinyamkera na hawa ikawa ni miungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndiyo inaitwa alhintul adhim ni kumkufuru Allah na halafu kumfanyia washirika na akasema ibn Abbas katika tafsiri alhintul Adhim anasema al Adhim ashirk dhambi kubwa iliyokusudiwa hapa tafsiri ibn Abbas anasema kwamba ni shirki kwa hiyo inapozungumzwa wakanu yusirrun na walikuwa wakiendelea anil hinti aladhim kufanya dhambi kubwa yani kufanya ushirikina kwa mujibu wa tafsiri ya al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ama katika tafsiri ya al-Sheikh Abdurrahman Nasir al-Saadi rahimahullah yeye akapita mapito mengine kufasiri hii e, al-hintul adhim mumana yani dhambi kubwa akasema katika tafsiri yake ameandika katika maneno mafupi lakini yenye maana kubwa akasema alhintul adhim ni wakanu walikuwa hawa yafaluna wakitenda adhunub kabair eh, adhunub alkibar madhambi makubwa wala yatubuna minha wala hawaleti toba kwa hiyo ibn eh, Sheikh Saadi rahimahullah amepita mapito kwamba alhinthul adhim yani dhambi kubwa ni kwa maana ya dhambi kubwa tofauti na ibn Abbas e, na katika tafsiri zao wanasema alhinthul adhim bimaana shirk Sheikh Saadi anasema hapana ni kwamba wao walikuwa wakifanya dhunubul kibar madhambi makubwa kisha wala yatubuna minha wala hawaleti toba wala yandemuna wala yandemuna wala walikuwa hawajutii kwa yale alaiha waliyofanya bal yusiruna bali walikuwa wakiendelea kuyafanya ma yaskhatu maulahum yale mambo ambayo yanomkasirisha mula wao kwa hiyo ndiyo wakawa wamepata adhabu hizo za kwamba wao wako katika vivuli vya moshi katika hali hiyo yote kwa sababu walikuwa duniani wakitenda madhambi makubwa hawatubu na walikuwa hawajutii na walikuwa mambo yao yote wakimkera na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala